Les 11 de la nit i 30 minuts. Eh, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport. Eh, la sintonia de la 97 punts a ràdio, que arranca amb el directe i amb la notícia que avui està a la fondeta. Se n'anem fins allà perquè encara continua el resoll, el postpartit de la derrota. Adeu a la temporada, adeu a la final de la Lliga CB. Derrota avui 84-90 mm, perdó de València Bàsquet. Ahí està l'equip del Superbàsquet d'esta casa. Como Juanma Romero. Fonteta, ¿qué tal? Buenas Y bueno, me siento muy, a gusto, también pienso que el club tiene que tener la, tranquilidad de pensar cómo ha ido el año, cómo ha ido el año, han pasado muchas cosas, y cómo quiere el futuro. Y luego yo también tengo que pensar en mí, ¿no? Yo eh, reconozco que estoy muy bien, muy a gusto, pero también reconozco que soy muy ambicioso. Esa, esa ambición puede ser quedarme de ayudante con un grandísimo entrenador, o no, o puede ser querer ser primer entrenador no sé lo que pasa. Lo que sí que pienso es que el club tiene que tener la tranquilidad de buscar lo mejor. Porque, <clears throat> como me preguntabais, el Valencia quiere seguir siendo, estando arriba. Si el club piensa que ese, ese proyecto lo puedo llevar yo, pues lo hablaremos, lo pensaremos. Y si no, pues perfecto, porque el club, por suerte, la historia no es Carlos Durán y Valencia. Yo acabo de llegar en un club que tiene 30 años. Y aquí han pasado muy buenos. Lo que sí que es cierto y, el otro día me quité la, espinita y me tenéis que entender, hay respetado muchísimos entrenadores, grandísimos entrenadores. Pesic, Perasovic, Spagia. Y este equipo que decíais que era no sé qué y que yo no sé cuánto, ha conseguido cosas que esos entrenadores no lo han conseguido por otras circunstancias. Entonces, bueno, a veces, a veces también hay que respetar el que está aquí, lleva tres días, pero ha hecho que el club o el equipo consiga cosas la gente decía que no lo íbamos a conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que la historia del Valencia Básquet con sus entradas ha sido increíble. Y si el Valencia Básquet pensó en su momento que yo podía formar parte de esto, ya era increíble. Y ahora lo que vaya a pasar en el futuro, pues pase lo que pase, el Valencia tendrá un grandísimo entrenador el año que viene. Eso estoy convencido. Muchas gracias, buenas noches. Hasta buenas noches. Les 11 i 33. Ara entrarem perquè hem de fer l'apertura habitual. Eh, vos combina que continueu, companys, allà en la fonteta, però jo crec que per el dit i pel que ella ha respost, Juanma, i ara entrarem en aquest sí. tema, vull saber només si estàs d'acord amb la meva visió o no, yo creo que Carles Durán no contempla seguir como el entrenador en Valencia Basket. No, no, yo creo que efectivamente es lo que te iba a comentar, ¿no? Según lo que está diciendo, él se ve con fuerzas, él es ambicioso, no lo ha escondido y además yo creo que esta última frase prácticamente lo resumía, ¿no? Eh, él cree que ha hecho un gran trabajo desde que llegó a Valencia Basket hasta que ha acabado esta, esta temporada y que ese esfuerzo, esa recompensa debe ser la de apostar por él eh, de cara a la próxima temporada. Con lo cual, es verdad que tiene una opcional, es una opción que puede también ejercer él, pero desde luego yo creo que no contempla seguir como, como segundo, sí, evidentemente como primero, pero esa decisión ya no depende de él, evidentemente la tendrá que tomar el, el propio Valencia Basket. Bueno, ahora de seguida continúo en mi torneo a la Fonteta, Juanma, para quien eh, que el resumen final. de tot, que ha sigut molt. De Carles Duran, del partit, una volta més de l'arbitratge, de l'arbitratge, i també de la decisió de València Bàsquet d'acudir fins a l'última insta instància amb la reclamació. Fins al TAT va anar el València Bàsquet després que avui l'ACB ha tornat a pixar-se en la cara de València Bàsquet emetent el comunicat del... que hi tombava el recurs de València Bàsquet a tan sols 3 minuts 3 minuts de el partit de la sèrie de semis. 11 i 34, com sempre, vos recorde que eh, podeu sintonitzar el programa mitjançant la 97.7 de la FM, en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i també en la nostra web la 977.com. I que a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, la pregunta que vos estem fent és la següent. Estem parlant molt de les entrades però i les eixides? De quins jugadors prescindiries? És la pregunta que estem fent en el arroba esports 97 nit. Arroba esports 97 nit. Estem parlant molt de les entrades, però i les eixides de quins jugadors, amb quins jugadors no contaries la temporada vinent per al València Club de Futbol o a quin jugador traspassaries per a treure algo de pasta? De quins jugadors prescindiries, d'una manera o d'una altra? 11 i 35, el moment d'arrencar, com sempre, i dibuixar l'actualitat del dia, o més que dibuixar, plasmar-te-la a tu, com fem sempre, en 5 fotos. Caure de peu, derrota de València Bàsquet davant el Madrid, 84-90, nou arbitratge tendenciós. Pau Ribas reconeix que no els ha acompanyat, entre cometes, la sort en determinants instants. Que la suerte no nos ha acompañado en muchas cosas, uh, que estaban jugando a un buen nivel, uh, con mucha confianza sobre todo, que nos ha dado Carlas y, y el buen juego pues se ha visto Nos ha faltado esas cosas que, no hemos podido tener, pero bueno, creo que, hemos hecho un gran trabajo y, la gente lo ha reconocido, ¿no? Recurs tombat minutos avance La ACB torna a demostrar ser una competición de pandereta ya ha el recurs de valencia Basket tan solo tres minutos antes de comenzar le encontré El club recorrerá davante el TAP. El Marsella comienza a festejar la idea. al presidente de Olympique Vincent Labrune, ha manifestado en Monte Montecarlo que el jugador teo oberta la porta Isida. Canvi en el cos i segons la BBC, i en Cadro, el segon de Nuno, abandona el cos del València Club de Futbol. Ara el tècnic portuguès haurà de trobar-li substitut. Doble adeu. Avui s'han acomiadat Barral i Sitz mitjançant sengles comunicats agraint al club l'experiència vescuda en aquestes dues últimes temporades. Les 11 i 37 en la portada del nostre programa el bàsquet, la derrota i la deu a la temporada de València Bàsquet caiguen de peu i amb la cara ben alta. Altres en les tretes que van utilitzar per a guanyar, no podem dir el mateix. Fins a la una de la matinada, Esports 97 nit, així en la 97.radio. Semana extra de extraordinaria, porque ahora en Milar encontrarás financiación de 20 meses sin intereses y los mejores productos al mejor precio, como una nevera Balay por solo 399 euros o una Smart TV Samsung por solo 299 euros. Milar, haciendo grandes ofertas, somos los primeros. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Cariño, salgo un momento. Cariño, ya estoy aquí. Pero, ¿y ese pello? Ya están aquí los momentos Peugeot. Ven, elige tu Peugeot y consigue una ventaja cliente de hasta 6.900 euros, plan PIBE incluido. Solo los días 11, 12 y 13 de junio. Unidades limitadas. Infórmate en peugeot.es. Ven a tu confesionario Peugeot en Torrent y Silla. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores o ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. Les 11 de la nit i 39 minuts. Tornem cap a la Fonteta. Allí ha de trobar-se eh, el nostre company eh, Juanma Romero, que ens ha contat en el Superbàsquet de la victòria, la derrota 84-90 en el quart partit i, per tant, últim de semifinals, a 10 a la temporada. València Bàsquet ha caigut, això sí, de peu, i jo diria que en la sensació en els dos partits jugats a la Fonteta de no haver sigut ni molt menys inferior a València Bàsquet, però hi ha determinades coses que que eh, encara el conjunt taronja no pot eh, manejar i, per tant, eh, avui l'habitatge, una volta més, tendenciós, ha acabat minvant en València Basset, que ja arribava molt tocat a este quart partit de la sèrie. Juan, estàs per ahí? Estamos, estamos por aquí, Manolo. Bueno, pues eh, eh cronològicament o per importància de fets. Anem a anar per importància de fets. El primer, lògicament, és la derrota i la deu a la temporada. S'ha acabat la semi, on València Bàsquet, tot i no arribar en el millor moment de la temporada, ha acabat caiguent amb la cara ben alta, ha caigut de peu i ha caigut amb honor. Sí, yo creo que el equipo ha peleado, ha competido. Poco más se le puede pedir a un Valencia Basket que ha llegado además eh, muy, mermado en el, plano físico. Hoy no ha jugado finalmente Sam Rosson, que cayó lesionado el, pasado martes. Pau Rivas ha jugado con mucho dolor durante todo el encuentro. Rafa Martínez también tenía dolores en la espalda y además las faltas le han marcado prácticamente pues que no podía ayudar el equipo en la, en la segunda parte. Y bueno, todo ello eh, teniendo en cuenta que enfrente está el vigente campeón de Europa, como es el Real Madrid, con un equipo, una plantilla mucho más larga, más dosificada y Valencia Basket que lo ha intentado todo, pero al final pues se ha topado por un lado con el Madrid y por otro pues también con ese poco respeto arbitral que una vez más pues le ha vuelto a pasar eh, por encima con acciones importantes, sobre todo esa técnica eh, y antideportiva Rafa Martínez que ha hecho que el Madrid hiciera un parcial de 7-0 cuando iba ganando el equipo Taroncha y a partir de ello creo que se acabó el partido, mediado del tercer cuarto, el Valencia Basket que a partir de ahí perdió el, norte y prácticamente el partido y la, y la temporada. Bueno, pues pues, eh, el conjunt valencià, Juanma, que se'n va Y una otra volta, com dèiem, la arbitraje, sigut un fundamental, fonamental. arbitraje avui ha tornar a riure's en la cara de Valencia Basket. Sí, sí, es verdad que quizás ahora uno viendo estadísticas y sobre todo digan, ¿cómo decís esto cuando al Madrid le han pitado incluso una falta más en, en contra? ¿no? Pero yo creo que se han dado muchas circunstancias. el problema no es el, número de faltas, es el, es el momento y la vara de mesurar de un y Efectivamente, hemos vuelto a ver antideportivas y técnicas a Valencia, ninguna al, al Real Madrid, pese a que se ha reiterado el equipo madridista en provocaciones, con Rudy Fernández sobre todo como protagonista con Rafa Martínez. Y decimos esto porque Rafa es un jugador limpio, es un jugador honesto, es un trozo de pan y para que se enfade lo que le haya tenido que decir Rudy habrá sido bastante, bastante importante. Protestas continuas de Pablo Lasso. En definitiva, creo que el ninguneo que ha sufrido el Valencia Basket en esta eliminatoria ha sido bastante, bastante evidente, por no hablar ya de situaciones de juego al margen de las faltas como la de los pasos, ¿no? Porque parece que cualquier equipo puede, puede en este caso no hacer pasos, pero sí el Real Madrid eh, que hace camino de manera continua continuada y no ha sido, no ha sido sancionado. Pero bueno, creo que con esto al final también más o menos podíamos contar, no de manera tan evidente y en definitiva muchas cosas a las que se ha tenido que enfrentar el Valencia Basket que ha llegado al final al límite de sus fuerzas, pero eso sí, a tope de espíritu y de corazón y por eso se ha mantenido con opciones incluso de haber plantado cada al A mí, Juanma, fins en algún momento que ha arribat a eh, lo que vas a decir no es... Eh, mm, eh, a veure com és la paraula que siga correcta, eh, no se pot demostrar, no es demostrar el que vaig a dir, però un moment m'ha donat la impressió de allò de eh, a la próxima torneu a presentar una protesta en la acta y es complicó la vida de la CB. Ah, sí, sí, desde luego. Eh, en esto yo también creo firmemente, ¿no? Y eso que hoy pensábamos que a lo mejor el arbitraje podía ser más ecuánime, ¿no? Sobre todo después de lo vivido el pasado martes, pero yo creo que ha sido justo lo contrario. Para mí hoy el arbitraje ha sido bastante peor que incluso el que vivimos el pasado martes, y esto ya son eh, palabras, mayores. Sí, me dices, Juan, un momento, que en algún Yo del Pabellón a Dani Pardo y que te protagonista. Hola, Dani. Hola, Manolo, bueno, eh, pues tú dirás. Con, Rafa Martínez, con el capitán del equipo. Bueno, Rafa, esto al final un poco agridulce, ¿no? Porque estábamos todos pendientes de que el 1 a 1, luego uno que nos, finalmente nos quitaron el partido, 3-1 con las bajas, incluida la tuya, que se te ha notado pues, físicamente poco renqueante. ¿Nos hemos quedado a las puertas de algo grande? Bueno, nunca se sabe, ¿no? El otro día teníamos el partido ganado y al final pues lo perdimos, ¿no? nunca se sabe. El equipo, como decía en playoff, pues bueno, a ganas de hacer las cosas, bien. Ha una temporada irregular y bueno, al final pues eh, creo que hemos dado la cara y, hemos demostrado el carácter que exige, ¿no? Para estar ahí. Hay una acción en la que, bueno, ya lo sabéis de sobra, te pitan antideportiva. ¿Cambia el partido? O sea, tanto anímicamente para vosotros como los siete puntos que en dos al Madrid es una posesión. Bueno, yo no oigo la primera falta, luego hago una falta dura eh, bueno, son cuatro tiros libres y tenemos la mala suerte que nos un rebote ofensivo y un triple. Sí, bueno, estábamos cuatro arriba y se han puesto a tres, tres arriba. A partir de ahí, pues no hemos sabido jugar, ¿no? Eh, creo que ofensivamente, pues eh, nos un poquito, no, han entrado los tiros y luego, pues eh, ellos han notado con más facilidad, ¿no? Pero bueno, es un partido puede pasar mil cosas y tanto esa opción puede provocar pues que te vayas para arriba o te vayas para abajo, depende. Eh, cada partido es una historia diferente. Nos, parece raro, pues, que visto cómo juegas, no eres un jugador que busque la gresca, que busque encararse con ningún jugador, y en cambio esta vez Rudy parece que ha sido él, ¿no?, el que ha venido a buscarte, o qué ha pasado ahí, porque ha habido una serie de, discusiones discursiones, y desde esta zona, como te hemos visto de espaldas, pensábamos que incluso que te había escupido o algo, y nos hemos quedado, nos hemos quedado blancos. No, yo pues, como he dicho no oigo silbido, no y porque hace flopping y luego los hábitos cuando tú haces flopping pues te lo repiten una y otra vez porque yo voy a hacer una falta dura porque para que no para que no metiese ganasta, ¿no? Y bueno, y luego él ha venido hacia mí, bueno, ¿qué voy a hacer? Estoy en mi casa, no me voy a tirar para atrás, ¿no? Eh, tampoco he ido ni a pegarle, ni mucho menos. Si se me encara, pues me encaro. Lo primero, antes de decirte la última pregunta, quiero agradecerte que esa forma de pensar, porque esa es la forma de pensar de un ganador. Y la última pregunta es, eh, ¿os ha notado el bajón físico al final del partido? Ya anímicamente ver que te pegan una, otra, no te pitan falta y todo lo que conlleva eso al final es unido al físico, ha sido como una muerte premeditada, una muerte que al final estaba esperada. No, creo que, bueno, eh, hay momentos difíciles en los partidos que siempre se tienen que superar y más contra equipos de, este nivel, ¿no? Siempre tienes que pasar un momento malo. Nosotros pues eh, lo hemos aguantado, hemos estado ahí luchando y bueno, está claro que teníamos bajas. Eh, tanto Pau que no ha podido jugar, pues, Sam, Creso, pues claro, las bajas son muy importantes, ¿no? Y, bueno, pues eh, queríamos mucho en nosotros, el público también, creo que hemos estado cerca, pero bueno, <laughs> cada año es diferente, el año pasado también lo estuvimos y creo que, que pronto, pronto habrá algo que, que nos merecemos y, y así se, se, crece, así se hace grande y creo que, pasito a pasito vamos a estar arriba de todo. Una última pregunta de Sino. Si el, partido, el tercer partido hubiera sido nuestro como debería haber sido, podríamos haber llegado a la final con el total del convencimiento sin depender de ahora tenemos que ir a Madrid, venir a Valencia? nunca se sabe, nunca se sabe nunca se sabe porque en estos niveles cualquier detalle puede dar la victoria a cualquiera de los equipos y bueno, está claro que estuvimos muy cerca, ¿no? Eh, y no pudo ser. Equipos como este, eh, como nosotros, que nunca se rinden, tienes que, rematarlos, ¿no? Eh, no pudo ser y, y, bueno, ahora ya a pensar en otras cosas, ha sido una pena, nos quedamos con, con el gesto de afición que ha sido espectacular, la verdad, <laughs> ha sido increíble. Nos sentimos muy, muy orgullosos de la afición que tenemos. Nos sentimos pues que, aquí, con esta afición, cada año va a ser más difícil ganarnos. Y, la gente en Valencia que tiene ganas de un gesto, eh, tiene ganas de vernos arriba. Eh, cada año hemos hecho algo importante y, ese es el camino, ¿no? Eh, seguir sumando y seguir creciendo pasito a pasito. Gracias por atendernos en directo y gracias por ser nuestro capitán, Rafa. Muchas gracias a ti. Bueno, Manolo, ya habéis oído, y en, la última, en referencia a la última, última pregunta, hablaba sobre que al final del partido han salido los jugadores y han rodeado el campo, eh, saludando uno a uno a los asistentes que se han quedado hasta el final del partido. Molt Gracias, Dani. Bona Manolo. 11 y 48. Juanma, ahí? Sí, sí, seguimos. seguimos. Eh, lògicament, hi que parar del segundo eh, tema del día. Eh, que no és un altre que eh, València Bàsquet rep a falta de 3 minuts per a començar este quart partit eh, el eh, recurs denegat una altra volta en este cas d'apel·lació eh, per a mi és una falta de respecte una volta més a este club i això sí, València Bàsquet ha decidit anar fins a la fi en aquesta història y va a recorrer TAD, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Sí, eh, una instancia más eh, que veremos en qué queda. Eh, posiblemente pues se quede desgraciadamente en nada, como ha pasado ya con las dos instancias anteriores, el juez único de competición y el comité de apelación. Pero bueno, el Valencia Basket sigue creyendo y con razón y con justicia, pues que le avala esa, esa razón en esa alineación indebida del Real Madrid. Y fíjate hoy, curiosidades del partido. Slaughter, el hombre eh, que marcó un poco esta alineación indebida, <laughs> hoy ha sido el hombre menos utilizado por Pablo Lasso. Solo tres minutos ha jugado el, el americano. Yo, sinceramente, lo comentaba en la retransmisión. He visto hacer unos ejercicios de calentamiento bastante extraños a Slotter. Yo no sé si el jugador tenía algún problema físico o no, pero hoy lo cierto es que apenas ha participado y ha tenido protagonismo con su equipo. Lo digo por esto de la mala fe o no que pudo tener el Madrid al inscribir a Slotter, o es si es que dudaba al final de si Slotter iba a estar disponible o no en el partido y por eso jugó con el nombre de Doncic. Hombre, si hoy estaba inscrito. <laughs> no me pareix massa, massa normal que, o massa normal que estiga eh, sense utilitzar-se. No I per últim, eh, ha parlat després del partit eh, l'entrenador Carles Duran. Començava a fer una valoració del partit i acabant acabat en un acomiadament, en una despedida. Eh, començava a parlar de l'orgull que sent del seu equip i pràcticament avui ha dit adeu d'esta manera Carles Duran. Estoy increíblemente orgulloso de mi equipo. Creo que, que ha hecho un esfuerzo tremendo. Creo que ha hecho un playoff increíble. Y, nada, y sobre todo agradecer a gente, ha estado espectacular. Yo no sé si eh, se, hace mucho a menudo cuando acaba la temporada, pero creo que, bueno, el hecho de que la gente haya saltado espontáneamente agradecer el trabajo del equipo, pues, bueno, se lo agradezco todo. Creo que hemos tenido un año irregular, pero que la imagen que se queden del equipo sea esta, pues, bueno, me siento muy orgulloso porque sobre todo el equipo... Eh, sé que os lo he dicho muchas veces, no, no los veis, pero el día a día ha sido tremendo con ellos. Y nada, un, un placer haber estado aquí con vosotros y con ellos y, y nada, hay que, hay que pensar en el año que viene. y nada, os deseo lo mejor. Sonaba comedamente eh, después després han preguntado sobre la segunda continuidad y ha que el club va de prendre la decisión y Juanma Romero, en una decisión inteligente eh, le pregunta, bueno pero bueno, pero y de vos vuelves vol continuar como a Segón i pel que ha dit, apostem des d'Esports 93 nit a que Carles Duran no va admetre la possibilitat de continuar com a segon en València Bàsquet. No, no me lo planteo. Sí que, sí que es verdad que ahora en mi cabeza, pues, pues yo, yo lo dije el primer día, creo que os lo dije, ¿no? Que yo venía a ganar la liga, ¿no? Yo soy muy ambicioso y creo mucho en mí. Mm, vamos a ver lo que va a pasar. Lo que sí que pienso es que el club, y lo he dicho muchas veces, tiene que estar confiado y tranquilo de hacer lo mejor para el club. Luego yo tomaré mi, mejor decisión para mí, ¿no? Eh, os, pongo un ejemplo. El Real Madrid tiene un grandísimo entrenador, pero tiene dos ayudantes que han sido primeros entrenadores en ACB, ¿no? Yo era un Mindundi hace tres días y mis dos ayudantes dos desconocidos. Y he jugado contra ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay que eh, descansar, hay que pensar muchas cosas y a partir de ahí, pues pensaré sobre todo qué es lo mejor para mí y para mi familia y luego pues valoraremos otras cosas. Juanma, a mí la, impresión que me da es que ello es primer o no va a continuar. Sí, sí, yo creo que lo tiene bastante claro. No ha querido decirlo, evidentemente, así, así tan, eh, de manera tan directa, pero yo creo que además ha salido muy reforzado, creo que de esta, de esta eliminatoria, de este playoff en general, porque ya frente a Bilbao, pese a la decepción que se vivió aquí después de perder con Bilbao, ganar de nuevo allí en Miribilla eh, reforzó un poquito más la figura del entrenador. Ha preparado muy bien esta serie frente al Real Madrid, que a punto estuvo de conseguir el otro día el segundo punto, que hubiera seguro llevado como mínimo al equipo hasta el quinto partido el sábado en, Madrid. Y hoy, eh, además, eh, bueno, hemos visto la imagen del propietario del club, de, Juan Roche, que estaba también, ¿no? en este caso, emocionado, ¿no? Con, con el esfuerzo, con el trabajo que había hecho el equipo, ¿no? Y esto vamos a ver si abre o no las dudas en, Valencia Vázquez respecto a lo que pueda pasar eh, con Carles Durán, porque sí es verdad que hace algunos meses decíamos que iba a tener complicado, por no decir imposible, ser el primer entrenador de, Valencia Vázquez. Ahora, pues eh, esta situación veremos si cambia o no. En cualquier caso, sí, en cuanto al entrenador, que él sigue teniendo contrato un año más. Es verdad que es eh, opcional para poder ejercerlo, pero desde luego, según lo comentado por Carles Durán, yo creo que ahora mismo él también se ve con fuerza y en su derecho de reclamar una oportunidad como primero, bien sea aquí en Valencia, bien sea en el club que pueda ofertarle este, este próximo verano. Perfecto Juanma, me gràcies y perfecto como siempre el trabajo en esta temporada siguiente. a Valencia, la en la 93.7 Radio. Un placer, gracias, buenas noches, Manolo. A Juanma Romero, al eh, company que s'ha servit eh, junt a tot el seu equip el Superbàsquet en esta casa, seguint eh, cada jornada les eh, peripècies i els avatars de València Bàsquet en esta temporada, que arrancava malament i que jo crec que en el, moment, en el moment final eh, Carles Duran, Carles Duran perdó, ha sabut eh, dotar a l'equip d'un orgull i d'un amor propi mm, que pensaven que no anàvem a veure i hi ha que felicitar, per tant, al tècnic de València Bàsquet que no va continuar, perquè València Bàsquet no contempla que Carles Duran siga primer entrenador i com a segon ell ja ha demostrat que no vol continuar. En resta 6 minuts per arribar a les 12. Folgado, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Com estàs? Molt bé. Bueno, eh, coses a contar del Valencia Club de Futbol, eh, sobretot del tema de les renovacions. Eh, eh, el dia que a Mateo Salvo entrava desde Nueva York, no sé si la recordes, sí, sí, li sí, preguntaven sí. por las renovaciones y ell estava absolutament convençut. Pero la y por pel que hem podido saber es que es dará el entorno de Dani Parejo está comenzando a ficarse nervioso. nerviós. Passen els dies, no es posen en contacte amb ellos, continuen eh, estimando que hi ha diferències entre el que demanen i el que ofereix el Valencia, y atenció porque pendent de que no se faci esta renovación ni en dos clubs. Tot i que un negue, Atlético de Madrid és un y el otro es un equip Premier. És el Liverpool pendent d'esta situació. De moment el València continua en la calma xitxa en incorporacions i en eixides, o en renovacions. Sembla que la part executiva va a altra velocitat que la direcció esportiva que sí que va fer la seva feina, Salva. Bueno, Manolo, en principi sembla que mm, després d'escoltar el president no hi ha ben haver massa no tienen que haver massa problemes o entrebancs per a renovar-nos i parejos, sinó també Fegulí i Piatti, que en un principi eren les renovacions menys eh, problemàtiques. No ha caigut la de Fegulí encara, tampoc la de Pablo Piatti, encara que sembla que no són tan complicades com la de Parejo, però en principi Manol sí que continuen havent diferències entre el que demana Parejo per a continuar, vol que se'l valore eh, en fitxa, no sols en temporades de, de contracte, de moment no arriba el València a les xifres que demana Parejo. Té altre pensament el València en matèria econòmica respecte a la fitxa a aplicar-li la seva renovació a Parejo i a partir d'ahir, Manolo, pues, continua havent eh, diferències. I com que continuen havent diferències, hi ha clubs, com acabes de comentar, com l'Atleti Madrid o el Liverpool, que estan pendents de si hi haguera finalment algun problema entre Parejo i el València per a tractar d'anar a per un futbolista que acaba contracte la pròxima temporada. Pues esa història està ahí. Eh, no vol dir això que s'ha de trencar la negociació. Exacte. Que estem dient el que n'hi ha. El que n'hi ha és que eh, l'entorn del jugador i el mateix jugador pensaven que a aquestes alçades la cosa estaria més avançada i que de moment percibixen que no, que la cosa no, eh, no acaba de fructificar el jugador està de vacances i ningú s'ha posat en contacte amb ell i com dèiem n'hi ha dos clubs pendents de que no se faci esta, esta renovació Atlético de Madrid i Liverpool notícia que vos conta la 97.7 ràdio en eh, les 11 i 57 de la nit eh, més coses encara que més o menys és més del mateix Imbular el president del l'Olimpíc de Lyon Vincent Labrun eh, ja ha dit que el jugador va aixir, que té la porta oberta, Salva i que per tant, segons se'ns diu des de França el jugador ja triat el València és el que ha comunicat als seus íntims que no veu en cap moment la possibilitat d'anar al calxo, que la Premier ho veu però com una opció secundària, que la prioritària és València i és la Lliga Espanyola, i a partir d'ahí, des de França, esta mateixa nit, se deia que ja podia haver existit contactes a nivell de direccions esportives, València, Olympique de Marsella, però que encara l'oferta com a tal aproximadament, esperen, d'uns 10 milions d'euros, no està encara sobre la taula de l'Olimpí de Marsella, però que l'Olimpí de Marsella ja coneix per part de València l'interès pel futbolista. Sí, el fitxatge, Manolo, que encara no, no es tanca, eh, que el Marsella, la seva intenció és la de vendre un futbolista, sembla que aquest futbolista que va vendre perquè té nòvies en el mercat i perquè té demanda és eh, Ímbula, i a partir d'ahir, independentment de eh, la subhasta, com van comentar ahir, que vol fer el Marsella, amb este jugador el València té l'avantatge de que el futbolista Manolo ja ha escollit, ja ha triat i vol jugar en el conjunt de Mestalla. A partir d'ahir, Manolo, si el futbolista vol vindre a, a València, o molt canvien les coses, o este fitxatge, encara que està cogent-se a foc eh, lent, podria tancar-se, podria, ojo, en condicional, en les pròximes hores, però, insistim en aquesta circumstància, perquè sembla que ja ha triat i vol d'entre totes les ofertes que té, jugar en, jugar en Mestalla. Avui ha marcat Paquito Alcácer en la selecció espanyola, Correcte, que no se nos oblide, sí, que és importantíssim. Ha guanyat Espanya 2 a 1, el gol de l'empal ha fet Paco Alcácer. Del tema Jackson, conforme passen les hores, el rumor és que el València s'immiscuís o el rumor és que el Milan acaba de lligar-lo. A mi l'impressió que me dona és que el Porto està utilitzant el nom del València, vaig a, no vas a ser mal pensat i no vas a dir que té el permís d'algú per a fer-ho, però me dóna la impressió que el Porto està utilitzant el nom del València. Per tant, eh, anem a esperar que passin una miqueta més les jornades i poder contar alguna cosa més que eh, este matí sonava que no, esta vesprada que sí i ara torna a sonar que no. Així que calma i tranquil·litat. I també la BBC ha informat, Folgado, que el eh, segon entrenador del Nuno, Ian Cazro, el segon no, el, eh, un dels entrenadors eh, de confiança de Nuno, del cos tècnic, Ian Cazro, l'escocès, abandona el cos tècnic del València Diuen que de moment l'Udi ha, problem, a problemes eh, familiars, però en la terra el veuen molt a prop del Glasgow Rangers. És la informació, Manolo, que apareix avui en la premsa anglesa i que vincula el segon de, de Nuno amb, el, amb un conjunt d'Escòcia. De, se parla eh, avui des de la premsa anglesa que el club que firmaria el segon de, de Nuno o un dels col·laboradors de, de Nuno seria el Glasgow Rangers. Bueno, pues a partir d'ahir Nuno necessita un, un tècnic de la seva total confiança per a refer i ser cos tècnic de la pròxima temporada. En principi Nuno ja era conscient del que anava a ocórrer, ja ho sabia i està treballant per incorporar un, un segon. Jo ara recorde, Manolo, fent memòria, algun detall, algun gest, alguna abraçada mm -hmm. entre Ian Castro i Nuno al terme de, del partit d'Almeria. De, de Almeria, I en aquell moment diu, bueno, és l'alegria del del moment, la és classificació més, després, per la Champions, després, però... Després recorde mm. una xerrada en la banqueta ja me l'està 18 Exacte. entre Rui Silva i Nuno, però ja no estava allí en Cadro, que sí que s'ha costat a última hora ahir, sí. para xerrar una miqueta amb però ja se quedaren eh, Ruiz Silva i, i Nuno. Detalls que, que pensàvem o que interpretàvem mm -hmm. com a producte de l'alegria per la classificació per a la Champions, però que, però que, que a hores d'ara, evidentment, sabem que, que tenien un altre eh, bueno, significat. Parlem d'això de més coses de la tertúlia? En seguida, perquè pues, està per ella Ximo Rovira que no s'aguanta. Ximo ja està, que no s'aguanta, i nosaltres tampoc, vinga. Vinga. 97 nit, La Tertúlia. les 12 de la nit i dos minuts arranca el temps de debat de eh, tertúlia d'anàlisi així a Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio, en eh, el dia d'avui una tertúlia que continua des de la primera mitja hora folgada amb nosaltres, se continua mirant i escudrinyant internet de dalt Cal a baix. Calcio Mercato. Calcio Mercato. Sí, sí, sí. Està la cosa molt moguda? Bueno, a veure si és de la Gazzetta, la Gazzetta, la Gazzetta. haver algun tipus ja de... La Gazzetta havia donat a última hora d'avui que eh, el València... No, que el Milan estava a punya de lligar a Jackson. Exacte. Este migdia, dia que no, que el València havia immiscuit en l'operació, <laughs> estan donant cada mitja hora que el València apareix i desapareix en la, en la operació, pues això, cada 4 o 5 hores van canviant. I a mi m'adona que és que el Porto i el president del Porto... No, no, ara, ara parlen del Manchester City la última información. Pellegrini continúa en el City. La última información. Que no la va a continuar. Que no la va a continuar. Bueno, pero según la prensa inglesa. Correcto. Bueno, pues la última información desde Italia al voltant del asunto de Jackson, es que el Manchester City también ahora es d'ara, pues, estaría dispuesta a contractar al futbolista, Circunstancia que pues, eh, mm, dona un problema al Mila a la hora de contractar al futbolista porque sembla que eh, temer liquidez ya para afrontar en Manchester terminis que els que volia el Mila, el City, a l'hora de pagar aquesta clàusula de, de rescisió. Ara... Si tenen més diners els eh, anglesos i Jackson diu sí, se n'anirà Jackson cap a, pasta, cap a Anglaterra. Pasta, més tenen els anglesos. A això no li peguem voltes. Exacte. Només el, poden, el repartiment de la tele... Poden pagar a Tocateja, mentre que el Milà demanava terminis de pagament de la clau. Per cert, per cert, eh, me diuen que problemetes eh, Mediapro drets de la Lliga. Me diuen que problemetes. Mediapro. Sí, que igual per a aquest contactes central al que volen signar, mm, igual no arriben, eh? Ojo. Ojo que la cosa pot pegar un vuelco. De qualsevol manera, eh, saludem ja al mestre Ximo Rovira. Hola, Ximo, què tal? Bona nit. Trobador de poble. Trobador de poble, com està vostè? Bé, yeah, Manolo, què tal? Com esteu? Bé, tot. Bé, de categoria, eh, especial. Moment eh, que els aficionats vos agrada especialment, el del de, mercat, jugadors, rumors, entre, entrades i sides... És bonico, genera il·lusió, ara una portada, un moreno, un altre moreno, ara que per aquí, ara per allà... En fi, bé, anem a la marxa. Per en cert... un ull en, el, en la gatxeta de l'esport, també, igual que Folgado, també. Eh, per cert, eh, la pregunta que estem fent en la nit d'avui, que també que, que és un tema de que no estem parlant i és interessant, estem parlant molt de les entrades, però jo vull que parlem també de les eixides de quins jugadors prescindiríeu vosaltres de cara a la temporada vinent? És la pregunta que vos estem fent en el Twitter, arroba esports, on 90 dit de quins jugadors prescindiríeu? I me dona igual que prescindiríeu, perquè no voleu que continuen o perquè eh, els traspassaríeu per a, eh, a agafar pasta. De quins jugadors prescindiríeu? Això és la pregunta, ja després cadascun que eh, justifique la seva resposta com, com vulgui. Ens acompanya també des de Barcelona Paco Gisbert. Hola, Paco, què tal? Molt bé, què tal Manolo, com estàs? Fantàsticament, eh, i tu com veus això de l'estiu, dels rumors, dels fitxatges, dels que van i venen? Bueno, sempre és divertit. A més, des de Barcelona, que no parlen de res, perquè, clar, no poden fitxar. Clar. Bueno, fi, Escolta, fitxar. Com, com va plenar la, la permisa de Barcelona? Les, eh, les... No, estan fitxant, a quatre mesos, però fi, estan fitxant. Bueno, exacte, fitxen i els deixen en clar. barbecho fins a gener, que és el que estan fent. En, han fet en Alex Vidal i, mm. bueno, i tot el que se comenta de, de Pogba i d'altres jugadors. Però, per, per, bueno, cert. però Sí, sí, digues, digues. Torne a, torne a reiterar-me, eh? eh, veient les imatges d'Aleix Vidal en la nova samarreta del Futbol Club Barcelona, és lleig a confortar-li diners a la mare, eh? Bueno, és la de Llagostera, no? És la de Llagostera, furt... és la de Llagostera. Li han, li, han furtat la camiseta. Crec que ha tingut que negociar Nike en el Llagostera, no és conya, eh? Sí, sí, no, no, és veritat. Li ha dit al Llagostera que canviara el disseny de la camiseta perquè, perquè era molt semblant a la que havia fet el Barça, efectivament. Sí, mm -hmm. sí. Pues és lletja, eh? Però jo sí, sí. <laughs> sí, sí, sí. Bueno, i aquí també ho diuen, eh? O sigui, el que passa és que, bueno, al final se la posaran i és igual, i vendran moltes camisetes, però, però també diuen que és molt lletja, efectivament. Sí, sí. Bueno, doncs pues, eh, amb tot això... Eh... A mi eh, tampoc m'agrada, eh? A No, no, I el coi, jo crec que encara la fa més El coi l'acaba de matar. Sí, el coi l'acaba de, de matar, Folgado, en I efecte. I el pantaló roig també. Des de que, des de que el Barça no va en la documentària que portava Sensi. Marcial, Martí Filoxia, tot ah, això. Sadurní, això sí que era. Reixac. Després han sigut. Ja, ja. Reixac, Urif Sotil. Eh, Sotil, tu, això, no ja. el Barça, això no el Barça. Sí, senyor. I, i a partir d'ahí ja la cosa... Eh, sí, el Franco de Clive. Què diria aquell. Eh, mm, bueno, estàvem contant que n'hi ha un tema que comença a preocupar Eh, eh, vos l'hem contat en el programa, reprenem el tema que tornem a contar-vos. Eh, no estem, eh, i cal dir això perquè de seguida algú s'alarma o diu que altres estan dient. Eh, nosaltres diguem el que diguem, eh, i el que diguem és que certa part de l'entorn de eh, Dani Parejo està ficant-se, està començant a ficar-se nerviosa. Eh, perquè veuen que passen els dies, que no es criden, que encara n'hi ha una sèrie de diferències entre el que oferta el València i el que el jugador demanda, el jugador pensa que és un dels eh, pitjors pagats de la plantilla i a hores d'ara eh, l'entorn de Parejo pensava que eh, la cosa estaria més avançada i com deia hi ha dos equips molt pendents molt tirant l'ull a veure què passa amb aquesta operació un és de la Lliga Espanyola <clears throat> Atlético de Madrid al és de la Premier i és el Liverpool notícia que vos conta la 97.7 Ràdio estem dient que Parejo no va renovar? no estem dient que se trenca la negociació? No. Estem dient que Parejo se'n va a Liverpool de Madrid? No. Estem dient que a d'ara existeix un nerviosisme i que el València sembla, en la seva part executiva, a l'hora de tancar negociacions, sembla un tant parat. Probablement perquè el València estava esperant a veure el famós fair play financer que li demana i quin marge li dona. És possible. Però també és cert que el futbol no espera a ningú, ni al València ni a ningú y esta historia está en que el jugador no vaig a dir que está molest, pero comença a estar intranquil. Ha sigut peça angular esta temporada, quan no ha estat ho hem notat eh, moltíssim, no només en la generació de joc, que també en el mig del camp, sinó en la personalitat també de l'equip. Veure, crec que seria una errada imperdonable eh, per part del cos tècnic, mani qui mani, sigui la part singapuresa o la de sí, no proposar-li a Dani Parejo una renovació, ara que el xic està tan tranquil, disfrutant de la seva dona, la seva princesa, que està embarassada, està en un bon moment, a més ell personal, madur futbolísticament, trobar un altre parejo en el mercat, eh, després de lo que ens ha decebut Enzo Pérez, crec que realment s'ha convertit en, una, en un objectiu trobe que finalment arribarem a un, a un acord. El tema del fair play financer, també, de tota manera, ara que hem sabut que en breu van incorporar-se al València, diguem, de facto, no via Meriton, tant Rodrigo Moreno com André Gómez, uh mhm. -huh. no es podria fer també, que això és un altre tema, això és un altre tema que si voleu també, un altre <laughs> tema que podem obrir si voleu, però vull dir-te, no es podria també votar ese fair play financer? És una, és una de les maneres... Meriton i deixant-lo a ell... És no, una no, de les que... maneres, i això Folgado m'ho explicava ahir l'altre dia, que té el tema més dominat que jo, les coses que ho siguen, que una de les maneres d'eludir el fair play financer és fer una sessió amb opció obligatòria de compra, és a dir, ajornar un any, i això és una altra, i n'hi ha una tercera, que és una possibilitat que FIFA està, eh, i UEFA estan barallant, el que passa que ara FIFA i UEFA, diguem-ne que no s'atrevenen en el seu millor moment, saben saben qué qué. <laughs> Sí, sí, eh? eh. sí. Bueno, <laughs> comisioncillas, unas cosas. nada grave. Nada grave. Nada grave. Nada grave. Nada grave. Nada grave. Sheik també està en bon moment. Sí, eh, Irina Sheik, eh, a mi cada volta me quadra més lo d'Irina Sheik i Blatter tenint en compte que a Rússia l'han donat un mundial que ningú s'esperava. Però aquests ja són aquests ja són pensaments meus eh, que eh, jo som molt conspiranoic, val? Dit tot això, deia que una de les possibilitats, que seria la tercera, però que encara no se pot contar amb ella, eh, diguem-ne, eh, per a començar ja a operar, sinó eh, seria allà el termini, és que sembla que la eh, UEFA i FIFA, sabedora de que el futur del futbol moltes, per molts equips va tindre que passar per un inversor que els pose està passant en l'Inter, està passant en el Vila, està passant en el València eh, té pinta de que en de Madrid d'una manera o d'una altra el xinès va acabar comprant perquè si no ningú eh, posa la quantitat de pasta que ha posat per anomenar en un club i estem ha posat molta llenya en l'Atlético de Madrid eh, clubs anglesos etc etc etc. sabedors que els inversors li poden donar un altre nivell al futbol està mirant la possibilitat que eh, no hi haguera eh, control financer durant els primers anys d'inversió d'una nova propietat en un club de futbol. Bueno, és una, és per a que pogueren eh, mm. invertir, fer la inversió diguem-ne primigènia, que és la que reactiva el club, etc etc. no està ni molt menys la cosa eh, confirmada. Però mm. sí que això és la idea... No és just, eh? Al València li vindria bé, però és totalment injust. Aquí afavorixes. Els que tenen un inversor. Clar. NBA, al final. Sí, el model, sí, però... Al final, al final Sala, el, el, el futbol, FIFA, UEFA eh, i els que queden que no vagin, no, al, que no vagin al trullo... Tots afavoreixen a mateixos, sempre. Sí, sí, però els que queden que no vagin al trullo al final saben que el futur del futbol passa per ahí. Vull dir, d'aquí una lliga en la que... Val, però ara, però ara no, el València li ve perquè té a Peter Lim si ara València no tinguera bé, no tinguera Estaria Peter Lim... clarament perjudicada per aquesta norma. Bramaríem. En efecte. No és correcte, per tant, no bramar ara i que mos sembla bé no, la no. mesura de FIFA no, i UEFA. No, a mi no me sembla jo, en jo no absolut no que ni, bé. ni justa que s'afavorisca al capital altra volta. Ni dic no, que me parega bé ni dic que siga justa. No me, sembla, no me sembla justa ni correcta. Dic el que n'hi ha. Al final doblen el xenoi davant la pasta. Tots, Platini, Blatter i qui no, no, siga. No, no, sí, el que t'estic dient, que a la fi, esta gent... A veure, una lliga en la qual tots se jactem i se prenen la boca la Premier de qui és el Chelsea Sí, de clar. Abramovich. Però estem parlant d'una estem parlant, de, de, estem parlant lliga tancada. No parlem ja de, de tot el planeta o de tota Europa, Manolo. Vull dir, això transcendir les fronteres. Sí, evidentment. Pues ja està. Però la, la lliga... Vull dir, la UEFA i la FIFA estan donant compte que el futbol de clubs l'única manera de que continua oferint eh, diguem-ne una lluentor important és premiar i atraure inversors com qualsevol negoci del món atraure inversors dime sí, quin, dime, sí, sí. digueu no, quin, no. digueu quin negoci no se beneficia d'atraure de, inversors i de que estos compren i pues que si la realitat de del futbol a mi me pareix correcte però jo, jo eh, te la compre, te, te la respecte però és la realitat que se'n dona compte que és l'única manera bueno, sí, a més... S'estén eh, a la NBA i se funciona de forma diferent no, perquè hi ha límits, però, però ja. al final són I hi ha propietaris i hi ha, pasta, eh? Hi ha propietaris, sí. Eh. I llega tancada... A la Lliga Inglesa n'hi ha, hi ha varios tipus de propietaris, eh? perquè el Cardiff, que, que el, el propietari era el, el, el tailandès... que, que va canviar la, la samarreta de l'equip. Vincent Tan. Canviar l'escut i la samarreta. El que feia canvia la beguda de taronja de, de polsos. Canviar l'escut, canviar, la, canvia la samarreta de l'equip. Ho canvia tot. O sigui, sí, sí. ho canvia tot i l'equip se'n va anar a la segona divisió. O sigui, que, vol dir que, que, que n'hi ha, ha inversors bons i n'hi ha inversors dolents. O sigui, el, una mica... el, el propietari de Chipte del Hull City, que desde que des arriba pues son los Tigers, els Tigres, porque a ell molaba que, como mola, que Tigres, eh, y i pues a de Tigres. Bálsamo de Tiger. <laughs> pero bueno, sí, viatge molt pintoresca. El hindú del Racing también Sí, bueno, pero aquella, aquella era una otra categoría aquella era tercera división ya, <laughs> Aquella, era friki ya Sí. Aquella era ya sí, sí. Cutre. Sí. Per cert, he sentido una noticia hoy a Barcelona y es que el, una, el 33% del español el a comprar Cerberus, que que era un del que optaba al Valencia no? Si està, la, cosa mateixa moguda, Paco, perquè, en efecte, Cerberus ha aparegut en Barcelona, però ara diuen que Manolo Llorente vol comprar l'Olimpi de Xàtiva. Ojo i bueno, segurament, bueno, eh? Bueno bueno, bueno, bueno, bueno. Que vaig estar aviant en llum i apagant les, llums de les oficines. <laughs> Sí, sí, exacte, exacte. 12 i quart. Ara, ara que no està rus per a comptar els diners. <laughs> En efecte. 5.000, 6.000, 8.000, 9.000. 12.000, 2 milions de peles. 12 i quart. Anem a passar dels 2 milions de peles... Que a... bé limites, Ximo. <laughs> És que m'escolta molt. Anem a passar, anem a passar del, del, 2 milions de peles al eh, a pagar les llums. 12, 12 i quart. Anem a fer una pausa per la Bulli i tornem. Vinga, a veure si tornem a recentrar una miqueta al debat, encara que avui està dispers i encara no hem parlat del rei de la infanta, que està la cosa, vare, veu com fer-ho dia. Ara ximo, ara ximo. Ara, ximo, ximo, ximo, ximo, ximo, ximo, ximo, ximo, ximo, Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las doce y media, quedamos para compartir la actualidad más próxima. Las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes. Todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12 y media a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. Vaya vacaciones acabo de reservar en viajes el corte inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? <laughs> Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes al Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes al Corte Inglés. Sticky Buddy con Levante, el mercantil valenciano. El rodillo quitapelusas más eficiente del mercado, con tres tamaños para llegar a todas las superficies. Para alfombras, ropa, sofás, cortinas, coches. Ideal para los pelos de las mascotas. Se usa, se enjuaga y ya está listo para volver a usar otra vez. Por solo 4,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El domingo 14 de junio, La Cartilla. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. A les 12 i 18 continuem parlant de futbol. Recordamos la pregunta que estem fent vos. Eh, de quins jugadors prescindiríeu de cara a la temporada vinent en el València Club de Futbol? Eh, perquè estem parlant molt d'entrades. Però si és alguna va tindre que haver-ne. Eh? eh? Que la gent se tenir una idea que n'hi ha una que segura eh, és, la de, és la de Filipe Augusto Eh, tanta paz lleve como gloria deja. Y... El gran fichador. Nuno este en este caso, en efecto, de Nuno. Pero bueno, eh, eh, el otro día también creo que va a ser en la tele hay una mena de que se tiraban en cara als altres. Yo creo que todos tienen molts en el armario también Rufete va a, fichar a Vinicius. Sí, sí. Eh? A Bon. A Bon no es de Rufete. Postiga no es de Rufete? No, esos son en cara de Braulio. son de Braulio? A Bon es de Braulio, sí, correcto perdón, perdón perdón A Bon perdó, Perdón, perdón, perdón Perdona? Jonathan Vieira. No, no, es de Braulio. Sí, sí, que Braulio, ah, Braulio, Braulio. estaba enamorado. Sí, sí, sí, estaba sí, enamorado del Canarias. Sí, sí, sí. Va, va, ya veréis, va, va, a poner a boca abajo Mestalla. sí. decía, el, nuevo, el nuevo Silva, digamos, Dios señor. Uh -huh. Sí, el nuevo Silva. Pues más que el nuevo Silva, el nuevo podía jugar al fútbol, pero ni, ni silbaba ni jugaba al fútbol. Bueno, la realidad es que, eh, con ella van a decir eh, jugadores, que es una historia que vos eh, y la otra, que es de la que en parlant, es... eh, el tema de mm, de la calma chicha que se respira en el Valencia. O sea, que acabem de parlar del tema de Dani Parejo, eh, que comença a haver algo de nerviosisme al seu voltant, que veuen que l'operació no es tanca i que, com dèiem, hi ha dos clubs, Atlético de Madrid i Liverpool, que estan pendents de l'operació. I eh, eh, jo dic, eh, fa una setmana que, o pràcticament ja una setmana, perquè dilluns comença la primera reunió, i en la... Eh, en esta reunió ja ha parlat d'algunes coses, però fa pràcticament 4 que acaba la Lliga. No veieu que el València està siguent massa lent no en el treball. Jo estic segur que eh, Rufete i els seus, Salvans, Ayala, etc etc saben quins jugadors fan falta, eh, tenen clares les tres posicions prioritàries a reforçar, després ja serà el que dona el mercat i les entrades i les eixides, però porter, mig centre i home de banda són opcions prioritàries per al cos tècnic del València Club de Futbol, Eh, eh, en este cas, i dit això, eh, mm, mm, tenint en compte que segur donem per fet que Rufet té, té clar qui són i, i que probablement hagi parlat en el seu entorn, etc etc. la pregunta és, la part executiva no la veieu massa atrancaeta, massa tranquil·la? No, jo no. No, perquè l'altre dia ho comentaré, Manolo, semblava que s'acabava el món i que aquesta història eh, se dispara en la ciutat de València fonamentalment perquè el Sevilla anunciar un preacord amb Conoplian que no, després no, no anuncia un preacord en se, principi se, se, filtra... se, pareixia que el Sevilla anava a firmar a Conoplianca uh que diríem que eh, vota o és conegut per al gran públic mm, després de que la gent el veu per televisió jugant en precisament davant de del Sevilla en la final de l'Europa League uh mhm. -huh. vull dir, si molta gent no l'haguera vist en aquesta final de l'Europa League davant del Sevilla i sonara Conoplianca per al Sevilla ningú s'haguera ficat nerviós perquè aquest futbolista era desconegut per a molta gent Val, L'altre dia, Oplianca, Eh, Bacali, que és un futbolista que pretenia el València i que també eh, s'acostava més al Sevilla que al, que al València. El Sevilla era notícia perquè acabava de fer caixa traspassant a l'ex Vidal al, al Barça. I a més transcendís algo que ja se coneixia i era que Crondeli, que acabava contracte, pues des del gener tenia un precontracte ja amb el Sevilla que se fa efectiu. Avui en dia, Manolo, avui després de que l'altre dia s'acabava el món, el Sevilla sols té firmat a Crondeli. Uh mhm. -huh. A Bacali no el té encara. Correcte. I Conoplianca mm, la informació que tenim és que tampoc està ja tan a prop del Sevilla. Vaca. El que te vull dir... Mm, entonces ara què passa? Va molt ràpid el Sevilla i el València va molt lent? O el Sevilla no anava tan ràpid i en canvi el València, que no fa ruïdo, i avui la premsa francesa, insistís, involar té novias, pero la novia que vol es el Valencia vull que el Valencia no faça ruido no vol decir que no treballe es lo que yo entenc y yo torne a dir, Manolo, estem a de chuñ". el Valencia deja de competir en Almeria després en una semana al Estats no porta ni dos semanas de vacances y ya volemos así, tindre el porter el central, el mid centre el Conoplianca Conoplianca fa falta, no sabemos. però ja el volem així també, vull dir, no sé, jo veig massa, massa, veig massa nervis en, en, fonamentalment en, en la gent, no, no veig sí. a la resta d'equips que s'hagin reforçat, la veritat. Però n'hi ha una dada, i és, és que comença la Copa Amèrica avui mateix, precisament, uh -huh. esta mhm. nit. Sí, esta matinada. I, i la Copa Amèrica eh, pot canviar la valoració de molts jugadors o sigui que si tu vas al mercat americà eh, probablement seria millor fitxar abans de la Copa Amèrica que després sí, però del, del, del, de la Copa Amèrica, perdona mm. eh, sols t'interessa entre cometes Jackson Martínez que té una clàusula de 35 vull dir, d'eixe ja no va pujar la cotització Bueno, en teoria, però igual igual n'hi ha jugadors que estan seguint i que juguen en, l'Equador o en, bueno, o en no, Xile... No, no, ha, tras, no ha transcendit no, cap d'ells. Que, no haya, sí, que, no haya, que no transcendit no significa no, que no, sí, que l'Alència ja, ja, ja, ja. no pugui seguir-lo. O sigui, clar, recordeu-vos recordeu, el, l'hivern passat quan de sobte portaren a sis jugadors i que no, ningú no havia parlat d'ells. O sigui, Rufete, precisament, no? <laughs> És veritat, o sigui, era com... Clar, però no havien, tra però no havien transcendit, a que no? No, no, no. És que igual és el que passa ara. Clar, és el que te dic, que a lo millor, bueno, que a lo millor demà anuncien que han fitxat dos jugadors, un de mm. Xile i un altre de Colòmbia, no, no mm. sé, o sigui, no, és veritat, o sigui, i, i abans de que exploten en la Copa Amèrica, o que fracassen, que això <laughs> és una altra història, no?, que a vegades fitxes i després és un desastre el que fan en, en una competició d'aquestes dimensions, no? Però, bueno, lo, lo normal és que en un, en un, en un campionat d'aquestes característiques lo normal és fitxar abans, sempre, per si després resulta que el jugador explota i puja el preu i se l'emporta l'equip anglès de turno o l'equip que té un jeque que el pot fitxar, o sigui, aquestes coses eh, passen. Jo crec que, de tota manera, eh, part del mosqueig de l'afició, la, de, de que el Sevilla estava avançant-se i els nervis que havia, estava comentant eh, Salva i això, crec que també té a veure en eh, aquesta presumpta bicefàlia, o per almenys que l'afició, els aficionats, mm, detectem que pugui haver en el València, de realment qui fitxa i realment qui té poder per a, per a poder firmar a un futbolista més enllà de les negociacions de vale, -huh. Mm. tanquem, arribem a un, a un acord i, i si realment el fet de que la decisió estiga més en Singapur que així pues faça que es retarde una miqueta més del compte l'interès o l'aproximació la, a tancar un, un, un jugador. Mireu, per exemple, perdona, Ximo, de detall, eh, estàvem parlant tema Imbulà, val? És el jugador este, així sí que sembla que n'hi ha consens de totes les parts sí que sembla que és un jugador que no ha proposat Nuno, proposa Rufete però que li agrada, és normal també és que, no anem enganyats a voltes els periodistes alimentem una miqueta la milonga eh, estem parlant molt d'Imbolà i, i jo no sé quants han vist jugar a Imbolà jo partits sencers no l'he vist, no vist jugar l'he vist jugar eh, en els vídeos que he vist i en els vídeos és cert que l'he vist coses que m'encanten però no deixen de ser vídeos jo recordo un amic que se dedicava a això de muntar vídeos i me media eh, te pot jo puc fer qualsevol jugador que sembli Maradona perquè sabia, sabia com muntar el partit que va fer Cancelo esta setmana no recordo contra, contra, ser, contra, contra, llevant. contra el Llevant este tío bueno, eh, el tema d'Imbulà per exemple en França se té clar que el València està que el València és que més interès té que el jugador considera opció prioritària del València fins i tot en França diuen que ja han parlat a nivell de secretaries tècniques la del València i la de l'Olimpí de Marsella però eh, eh, se filtra des de l'entorn del president de l'Olimpí de Marsella de Vincent Labrun que l'oferta del València encara no arriba. Què dius el nom del, del president del... Com ho ha dit? Com ho ha dit? Sí, com, sí, sí. com dit? Com? He dit Vincent Labrun. Eh? Però podria dir Vincent Labrun, que és com se diu realment. Què ho diu, eh, Absolutament. Ah, ah hola, la. Val. Eh, se filtra que l'oferta del València no ha arribat. <laughs> Què passa, Paco? No, que seria avançant, no? Avançant, doncs, sí. Eh, eh, eh. no, si tu... se més exquisit, se posa més exquisit, eh? Clar, tu, Paco, el francès també... El no, entre maïllita, eh? funk, fang, Ximo, no, funk. A... no xafes ahí. Vamos a ver. No xafes ahí. Documentación, collons. Paco? <laughs> Paco? Paco domina molts idiomes, eh? Jo, jo, no, jo domino el francès molt bé, eh? no, en sèrio, eh? <laughs> Jo sabia que això acabava ahí. Jo sabia que això acabava ahí. Ah, vale, no, no, perdoneu. Ui? No. <laughs> Bueno. Parlem de llengua, eh? Reca... A, veure, la... sí, sí, a mi eh. la sensació que me fa és... Mm, este imbular mm. té quantes portades de Superdeporte? Tres? Un fum. Un fum. Un fum. Moreno, altre... O més, més moreno, menos moreno, en barba o sense barba, però, però imbular. I portades de Levante, quantes? I hores de ràdio que hem xerrat i tal em fa l'efecte, o vull sospitar, uh mm-hmm. -huh. vull creure que eh, Rufete ja té tancat en el xicón, diuen que ha vingut així, que son pare ha estat així, que per un ximbum... És a dir, que jo crec que quan arriba als mitjans en el pare... és perquè el tema ja està avançat. Ah, bueno. En el Ojo, pare... el pare que havia fet algun tour per allà eh, en altre club, eh? Ah, hi vaig. <laughs> en el pare que s'ha parlat i que el pare ha dit que... Hola, la fantàstic, val? Però el pare és... Show me the money. <laughs> Bueno, como todos... Consígueme la pasta. Como, como todos los Muy padres. <laughs> padre, padres también mola agarrat. <laughs> Vull dir-te que sí, que tot és molt bonico, però que això, si no se dona empresa, que és on jo vaig... Eso es, pero, eh, pero, Portarà rufes de treballant mesos en esta operació, Segur, segurament. Però si no però la tanquem, uh -huh. hi ha un perill. Uh -huh. L'any passat l'Olímpic de Marsella també deia que el València tenia fitxat Valbuena, no el recordeu? I al final se'n va anar al, al Zenit. O sigui, és a dir, des de França, des de l'Olympique de Marsella, intenten col·locar-nos jugadors un cada any i, bueno, a veure si sona la flauta algun any, no? I, o sigui, que, és que a mi me sembla molt paregut el que estan fent en, en Imbulà que el que feren l'any passat en Valbuena, perquè en un moment donat digueren que el València ja el tenia fitxat a Valbuena, si recordeu. I al final se'n va anar al Zenit. O sigui, va ser una cosa que dius, bueno, vale, molt bé, <laughs> però no sé, o sigui, a mi, a mi em fa sospitar. Estan subestant-lo. Sí, sí, exacte. O sigui, però, mm. però sempre utilitzen el València, no? O sigui, és una, el que diu abans de Loporto i, i Jackson Martínez, no? que mm. Loporto està utilitzant el València com, no, és que el València el vol i a veure si pugem el preu, o a veure si s'anima el Manchester City o l'equip que siga, no? Mm. I ja te dic, l'any passat, lo de Balbuena estava fet, completament sí, fet. Sí, el la gran diferència per a mi, eh, Paco, és que aquesta ocasió, eh, des de València sí admeten que este és el futbolista Eh, número 1 per a, per a ocupar el lloc de mig centre, que és un dels tres llocs prioritaris a reforçar. Sí, sí. L'any passat, sí que, sí, passat sí que s'utilitzava el nom del València en l'operació de Valbuena, eh, mm. però sí que és cert que a hores d'ara el València sí que admet que este futbolista interessa i molt. I és la gran diferència per a mi. Sobretot després de que en la incògnita de com va a començar la temporada Enzo Pérez, perquè desgraciadament l'Enzo Pérez que esperàvem... I André Chimo, eh? I André? Que està lesionat. Bueno, però vols dir... Però... No, vull dir sí que, que, que tens una carència que tens sí, sí. una carència d'eixida per la però prèvia quan, de la Champions. Quan estarà André? Per a... Jo, André, sí. en el millor dels casos l'esperaria per a finals d'agost, principis de setembre. setembre. Yeah. La prèvia no la juga. Que és, que és una final, eh? Clar, Clar és que és una final. Clar. És que ja tens una final en agost. Ja tens una final en agost. 12 i mitja, anem a fer una pausa per a la publi. Que ràpid se m'ha passat avui. Que estem parlant... I encara no hem parlat de la infanta. Sí. Mira que estem ahí en el tema pegant-li voltes però en parla francès, eh? Que això és eh, important. Que, tu, tu és, molt entretingut. És que és un expert. 12 <laughs> i mitja. Abans de que això torni a enfangar-se massa, Ui? anem a fer una pausa per a la publicitat. Tornem, llegim els vostres missatges. La pregunta que estem fent avui, que és la de de quins jugadors prescindiríeu per a l'any que ve, i després li ho pregunte. Paco Gisbert, Salva Folgado i Ximo Rovira. De quins jugadors prescindirien ells per a l'any que ve en el València Club de Futbol? Estem parlant molt de les entrades i podres eixides. I eixides... Eixides van a tener que verne. 12 y mitja, fem una pausa ¿Conoces el carburante autogas ¿Cómo? Sí, autogas la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara adecuar frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. ¿Qué es una animalada? Una cebra con las rayas de colores o ir a África sin salir de Valencia por solo 15 euros los fines de semana. ¡Qué animalada! Biopark por 15 euros. Hola, sóc Ximo Rovira i ja saps, cada dia, a partir de les 12 i mitja, quedem per a compartir l'actualitat més pròxima, les històries més sorprenents, emotives, properes, els convidats i protagonistes més rellevants. Tot el que ens interessa als valencians en València Abierta. Vos espere. Valencia Abierta, el magazín de la 97.7 radio de dilluns a divendres, de doce y Micha a 2 de la vesprada, Anchimo Rovira. Allá que pasa es el que escoltes. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 12 i 32, la pregunta que estem fent de quins jugadors prescindiríeu per a l'any vinent i puc dir una cosa la gent no varia vull dir, eh, coincidixen prou en els noms que jo crec que estan senyaladets i baix sospita si continuen alguns si no de que a temporada que José diu Negredo i Fegulí Vincent Diu, eh, Joel, Enzo, Parejo, Fegulí, De Paul, Rodrigo, Negredo, Barragán, Felipe, Augusto. Si una derecha este. Luis Diu, Fuego, <laughs> Piatti, Fegulí, Parejo. Dubtes San Negredo. Siembra Valencia Diu, eh, de Parejo, de Rodrigo y Piatti. Pero con el amor que les tienen uno lo llevo claro. Eh, Valencia New, Diu, solo Felipe. Donato Torres, Diu, Ruiz, Fede, Vinicius, Robert, Tropi, Salva Ruiz, cedidos y Joel. José Ribelles, Diu, Joel, Fegulí, Felipe Augusto. David López diu Felipe Augusto. Siono Garrigues diu Piati Parejo, Pero per 15 kilos o mes... Beat Warriors diu Joel, Felipe Augusto, Fede Cartavia y Vinicius Araujo. Los dos últimos cedidos. Elías López diu eh, Porta a Víctor Ruiz, Vinicius, Felipe Augusto, Fede y gran oferta de mes de 15, Parejo, Sinón, Plantilla, Sedich... Tropi y Salva Ruiz. Chino Diu, Negredo, Piati, Fegulí, Parejo, Barragán, Joel, Filipe y los cedidos a Robert lo cedía. Carlos Cerver Ortiz, es fácil. Eh, eh de Pablo Aguilar. Digo, ay, perdón, que me persigue el robo del Madrid aún. Quien no tenga el nivel ni quiera competir. Marcos Gisotiu, parejo, una buena venta por un segundo. Imbula y fuerza en el centro. Negredo por promesa. Piedi y Fegulí por apuesta importante. Chafacharcos Diu, Vinicius, Bezo, Felipe Augusto y Fegulí. Iván de la Rosa Diu, parejo, Piatti, Negredo, Felipe, Fede, Robert y Vinicius. Eh, las mm, preguntas de Charcos ¿Vais a seguir toda la temporada en el mismo horario? Pues sí, fis pues que acabe la temporada, que será el 30 de junio el eh, horario es el mateix, d'11 i a una de la matinada, no van a, cambiar. Eh, pregunta César, eh, ¿fuera Negredo por Carlos Vela o Jonathan? Si fuera Piatti por Nolito. Jesús F. López diu Parejo, Fegulí, Piatti, Joel, Felipe y Felipe Augusto. Juan Torres diu vendería a Piatti, Negredo y Joel. Me quedo con Jaume y el portero que venga nuevo. Seis oferta, Parejo, A ah, y Felipe Augusto fuera. Charlie diu que Felipe Augusto no es nuestro y que se vuelve a su club. Eso ser no, no va continuar. Alex Diu, me deshacía de Cartavia, de Felipe Augusto, de Víctor Ruiz, de Vinicius y eh, eh, diu Toni Campos que vos semblen Vela y Tevez ¿Son factibles, Tevez no, Y Vela no sé en quins parámetros de pas la Real Societat. Salva. ¿Tienes alguna idea? No, pero A mí me encanta ver a ver. A mí también Y yo creo que ese jugador ya ha cumplido una etapa en la Real y que está en el momento idóneo Está sí, Avi El, carácter, no?, de Vela. Es una mica complicada el carácter Sí, el carácter de Vela es una mica complicada Avi Ramírez, dio en Francia han dicho que quieren cambiar lo del fair play para los nuevos inversores de un club durante cuatro años, que que en Palanta, avance. Eh, Andreu Igual diu que se desfaria de Joel, Denzo i de Negredo. I Javi Ramírez diu que eh, Bacali se va al Benfica. Lo han sacado en su web. Pues mira, al final... Ja és oficial. Pues ara mirarem. Busca ara la web del Benfica. Sí que és cert que avui estava més a prop de... A bola. De Benfica que de... Sí, ho publicaven en Portugal, no sé si ho jugo, però estava més a prop de Benfica que de que del Sevilla. Sí, sí. Pues a la fi... Eh... Veus? Un altre que no firma el Sevilla. <laughs> Correcte. I així s'acabava el món el dilluns. Vaig a buscar el... Per cert, <laughs> parlant de fitxadors, el fitxador que tenia l'Elx acaba de comunicar que, seu, que se'n va de l'Elx, Víctor Horta. Que va de l'Elx? Sí, que va ser en el seu dia el fitxador del Sevilla, també, per cert. Bueno, pues, dit això, Ximo, Salva, Paco, eh, de quins jugadors se disfariu i com? Vull dir, eh, de qui diríeu lo que me donen i com m'ho donen o a este intentaria treure-li pasta? Com és el tema? jo faria, <clears throat> jo faria diguem, dos, dos, dos rangos, no? Sí. Un serien els que no han comptat aquesta temporada i no compten en absolut per al grup, que el personal els ha mencionat ahí, Vinicius, Fede... Eh, lo del xiquet Robert també que continua creixent jo crec que Robert va continuar més serit, eh, perquè tenim entès té novis en primera divisió Mm. A la València agradaria que les noies que te foren d'una miqueta més d'entitat sí, per a que el jugador no tinguera que jugar tot, tota la jornada en el ganxo, en el coll de jugar-se la vida per el descens. Un Celta, un equipet Xina. Algo Xina, eh, perquè en moment crec que estan Granada i Rayo i algun més de baix. Mm. Eh, I en el cas de Fede Cartavia, a mi la impressió que me dona és que va ser complicat que algun equip torni a picar en Fede Cartavia. Sí. Ja picarà l'any passat el Córdoba, però hi ha coses que no tenen solució y Fede Cartavia és una de ellos. Un poco campusino y, y, tal. Y bueno, una volta feta, diguem, este, este primer rango de futbolistas que está claro que no van a, que no interesen i que d'una manera o d'una altra continuaran així. Si me preguntes de la primera part, plantilla, si està clar que Felipe se torna Rio Ave, i eh, pues, pues muy bien, allà està. I dels titulars... A veure, és que jo crec que tens una plantilleta que està bé, que està compensada, perquè Negredo no és què fas, sinó què pots fer. Si tu estàs obligat contractualment a soldar els 25 quilos, pues, mm, uno, resa, dos, a veure qui, qui, eh, qui pot ajudar a aquesta xicona que li, li canvi el coco, a que supere el palo vital que ha tingut esta temporada i a que torni a ser el que, el que era, i Enzo, Enzo l'acabes de fixar, com te vas a desfer d'Enzo, vull dir que està clar que no han donat el rendiment que tu vols. I després les bandes, que el personal també aposta per les bandes, pues home, de Sosó estàs també un, de que un dia te la tire de, de dolça i ja de salà, però que és un xicón que, que, que jo, jo continuaria... Tu, tu en Jo me quedaria a Sosó i me quedaria a Piatti també. Uh -huh. Ara, que és el malo de Negredo? Sí, hi ha possibilitat de canviar a Negredo per un ho dèiem, eh, ho dèiem ahir per a, que no li quede, per a qui no li jo, quede clar ho tornem a repetir jo sí ho faria, però pots? segurament no ho dèiem ahir, Ximo, i ho, ho tornem a dir avui per a, que, per a qui no ho tingui encara ah. clar tu a Negredo ara mateix li envies a casa a la sexta flota del Mediterráneo a l'FBI a... no sé eh, als casos blaus de la ONU i a los 100.000 hijos de San Luis i a l'equip A i diu que no es mereix de València no. Mm la voluntat de Negredo és jo de València no me meneixe. punt i final, no hi ha més que parlar mm, entonces i, i segons llegia avui a Pau en, en Levante uh mhm. -huh. el, el, el València ja té feta l'operació per a fitxar o sea, per a que passe de mèrit al València Rodrigo per 30 milions d'euros sí. que me pareix que estem pagant les ganes bueno, moltíssimes ganes i lo de Cancelo també pues és que te queden, aquí te desfàs <laughs> sincerament no sé, me quedaria en tot, si puc. I ja està. Un davanter nou, un... bueno, no, és que... és que depèn de lo que tu vagis a fitxar, t'hauràs de desfer. Prescindiria de les bandes? Bueno, pues sí. Estic una miqueta cansat de Sosó i de Piatti, que vinguera gent nova, pues seria interessant. I si és un dels bueno. jocs que la València vol prioritàriament eh, reforçar. Podria. Pixe, el del mid-centre i el del porter. Però mig center tu les faries de Javi Fuego en el campanyón que ha fet? Que ha sigut l'extensió de, jo no, me, de, Jo no, me, des, el, jo no me desfaria de Javi Fuego i el mantindria en la plantilla, però per a caminar per la Champions te fa falta algo més. Que, és, que és simbolar, no? I això és la meva percepció. Que és el perfil imbolar. Que és el, perfil imbolar. Tu Vox Moreno i tal. Vale. Polgado i Paco. Jo al principi de temporada tenia clar, Manolo, mm, que s'havia de traspassar a Parejo, ho he comentat així moltes voltes. Uh mhm. -huh. També, coment, també com, he comentat eh, fa un parell de setmanes, quan vares treure el tema de, de Parejo, que al Parejo, que acaba la temporada, eh, el renovaria. Perquè si no el València ha de, ha de buscar en el mercat un altre futbolista eh, molt semblant. També t'he dit que si arriba una molt bona oferta, jo el vendria. Però a partir d'ahir coincidís que la gent que parla de Vinicius, de Fede Cartavia... El Cedic, bàsicament. Víctor Ruiz, molta gent no se'n recorda, Víctor Ruiz, entenc que se sí, quedarà... Sí, no, sí, molta gent se'n recorda de Víctor Ruiz. Que, que amb una rebaixa se va quedar en el Villarreal, estic convençut que sí. amb una rebaixa perquè va tindre... Allí el volen i ell està gust allí. El Villarreal l'últim ara va tindre una rebaixa perquè si no el València no el col·loca i se va quedar ahí. Però a partir d'ahí jo me quedaria en Febolí i no m'agrada massa, però per a fons d'armari me'l quedaria Pense el mateix de, de y lo que, necesita, lo que cree que el Valencia necesita son incorporaciones. Porque la plantilla es curta. A partir de ahí cree que falta un quart central, Independientemente de que isca o no eh, Otamendi, vas obligatelo en lo del porter, estira corte en lo del mid centre perfil eh, Y necesites un o dos futbolistas para la banda, que no pueden ser dos, pues un que te pueda actuar per y y Yo esquerra. en Negredo confíe. confie també en Enzo Pérez, fent una pretemporada en condicions, en la pues Mira, ja confies més que en uno. Etcètera, però també eh, entenc que si així arriba Jackson o un perfil de davanter semblant, uh mhm. -huh. tots no caben en plantilla i, evidentment, jo crec que el València eh, li la isida a Negredo, però jo més que baixes, Manuel València necessita reforços. Crec que la plantilla és molt curta i vas obligat en la baixa Alves i vas obligat també en la baixa de, de André, a par de la exigencia que te va plantear la Champions la próxima la próxima temporada. Y si te lleven a Otamendi, también, Claro, es una un ahí... Del tema Otamendi, el representante Eugenio López te previst pasar por Valencia la, semana que ve y el Valencia no te previs revelo. Ah, bueno, una cosa. Si ven una oferta, el van a rebre, ¿sí o no? Depende de lo que siga la oferta. Bueno. No, no, el, el Valencia estima que després d'haver fet les coses com les ha fet... No, la, no el va rebre Salvo, Manolo, però el va rebre Ayala i Rufete, eh? clar. Clar que el van a rebre. Com que no el van a rebre? El que passa que de cara a la galeria queda molt bé dir i molt bonic i molt xulo. Jo no el vaig a rebre. Com que no vas a rebre? Espera't, espera't a veure. Perquè si, teni, si tinguera els 50 quilos de la clàusula, que és el que demana la València, no hi hauria res de què parar ni de què rebre-lo. Arriben, executen i se'n van. Bueno, hi hauria que firmar algun document, també. Document ni un. Ni bueno, un. No, deposites la clàusula i ja està. I ja està. Uh mhm. -huh i ja està salva. Lo si ve vale, vale. és perquè no té el 50 no quilos. No s'ha contracte ni, ni, res, ni res que tingués pendent en ell, quantitats, pactades, res. Res. No? Tu arribes, i te'n vas. Que fàcil és tot. No, no, fàcil no. no lo que va fer Mijatovic, no? Correcte. Per exemple. Luego, ergo, si, volen, si vol ser rebut és perquè no té el 50 de clàusula. I el València entén que després de eh, eh, que obri les hostilitats de la manera que les obri el senyor Eugenio López, Ara el que no pot és eh, demanar audiència. Que després siga rebut o no, el temps dirà si n'hi ha raó o no n'hi ha raó. Però que a hores d'ara el València entén que no ha de rebre res al representant de... No reba per a negociar, jo crec que és raonable per part del club després del que ha passat. Jo a negociar, no. Evi evidentment. Si a negociar a la baixa, Si tu trenques la baralla de primeres, ara, ara no vingues demanant tàrnica però si presenta documentació de que sí que té un traspàs interessant i potser no són 50 però són 45 doncs jo crec que per lo menos benefici del dubte i assentar-se i pagar-li una morsera a l'home jo sols dic que d'aquest assumpte no transcendir res veritat? ja no t'ha tornat a parar el representant no. o també de lo d'Unimu no. no. l'únic mm, que, que no se parle l'únic que dona... Mala cosa. Mala cosa en què sentit de Mala cosa, pues, jo crec que, és, que, que, que el futbolista va aixir. No, no, que el jugador va aixir, eh, jo crec que és una evidència. Eh, l'únic que eh, dona la impressió, o dona la impressió no, l'únic que es maneja una miqueta en aquest assunt eh, no és ningú que tinga a veure amb ell. Vull dir, és Marco Rojo, el central que fa parella en l'entrenament de la selecció argentina, que juga en el United, i que cada volta que li arriba un tuit d'algun aficionat que diu quina il·lusió veuré vos... Eh, fan fotos dels dos perquè juguen, lògicament juguen de centrals, hi ha moltes instantanis que agarren els dos centres de la argentina, que són Rojo i Otamendi, i aquestes fotos hi ha molta gent que eh, les posa en un tuit i eh, citant los dos, a Marco Rojo i Otamendi, quina il·lusió veureu-vos en el United de la temporada vinent, i cada volta que a Marco Rojo li arriba un tuit d'estos, pam, favorito. Que a mi me dona la impressió, sabent com se manegen alguns, que és, habla tuya si jo no me desgasto no sé, a, aprofitant eh, l'amistat personal que n'hi ha, que n'hi ha amistat personal entre Marco Rojo i Tamendi... Raonable, és... que hi ha un desig dels dos xicons de jugar junts, i igual... Sí, però, però, mira, però mira que l'únic que està parlant no és ni Otamendi, ni el seu representant que ja trenca la vara, és Marco Rojo l'únic que està donant algun moviment mínim, no es pot considerar un moviment directe, però és l'únic que està aportant alguna cosa a aquesta història. Mm. A hores d'ara. 12.46... Entrem en l'última pausa. Encara no hem parlat de la infanta. El Paco no ha dit aquí vendria, crec. No? Paco? No, no, no, no he deixat, no. Ah, ah bueno, mira, clar, després de la publi... No que estigui sí, Paco. Després de la publi... És que estàs enredant-me tota la nit. Ah, jo. Eh, tu, tu tota la nit. Eh, no a ningú. Portes enredant-me 15 anys. Eh, això sí. Això sí. <laughs> això sí, veus? Sí. Eh, fem una pausa i, si no m'enreda molt, Folgado... Mira la mascota de... Posture que tornem. Vinga. Vaya vacaciones acabo de reservar en viajes el corte inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? <laughs> Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes al Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes al Corte Inglés. CMG, tu tienda especializada en construcción, reparación y mantenimiento de piscinas. Visita nuestra tienda en Torrent y encuentra todos los artículos necesarios para mantener limpia tu piscina. Y si lo prefieres, podemos hacerlo por ti. Además, tenemos servicio 24 horas de urgencia en electricidad y climatización. CMG, en Avenida Alvedad 193, Torrent, 96 156 68 27. Sticky Buddy con Levante, el mercantil valenciano. El rodillo quitapelusas más eficiente del mercado, con tres tamaños para llegar a todas las superficies. Para alfombras, ropa, sofás, cortinas, coches. Ideal para los pelos de las mascotas. Se usa, se enjuaga y ya está listo para volver a usar otra vez. Por solo 4,95 al comprar el diario Levante, el mercantil valenciano. El domingo 14 de junio, La Cartilla. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 48. I Paco Gisbert, de quins jugadors et faria? Bueno, jo faria una miqueta el que ha dit Ximo abans, no? O sigui, ja faria, jo faria un grup més, que és, estos dos que ha dit Ximo, un, un són els que no han jugat, que normalment desapareixeran de l'equip, eh, altres, un, un grup mm, que seria de transferibles, i luego mm, tres o quatre jugadors una columna vertebral que jo sí que ahir no cederia no? i que des del meu punt de vista serien Diego Alves, o di André Gómez i, i Paco Alcácer i els altres si, si arriba una bona oferta evidentment traspasarlos no, no, yo creo que no ni habría cap problema. O sea una miqueta lo que va a hacer el Valencia en la época de Benítez, no? que va, va construir una columna vertebral que eran Cañizares y la AAA, allá la Aymar y y Albelda, y el Santres, bueno, si arriba ven ofertas se importaban y si no, no. O sea eh, jo faria això i, i, bueno, i després a veure el que, lo que n'hi ha perquè evidentment és el que deies tu crec que la setmana passada no? si, si no n'hi ha ofertes per jugadors del València és que algú ha fet mal i jo crec que no han fet moltes coses mal en guany el València Sí, eh, a mi és una història que m'està que, que mm, estranyant una miqueta havent fet el València la temporada que ha fet no se sàpiga que estan arribant excessives ofertes per jugadors també és cert que els dos millors jugadors per a molta gent de la temporada o els tres millors jugadors són el porter que està lesionat, és Otamendi, que sembla que vol eixir, però el València demana la clàusula, i és Gallà, que està recentment renovat i per ahir no, no van ofertar. Però sí que és el que jo esperava que pogueren sonar més, eh, més enllà de que, per exemple, que acaben de dir, que de Parejo està pendent Atlético i el Liverpool, per si finalment eh, la cosa continua varada i no, i no avança, però sí que és el que jo esperava en aquest aspecte d'un estiu més mogut. Algun canto de sirena d'André, eh? també. L'André... André, André i Alcácer, no? Jo, jo, jo ja Alcácer, eh, Mustafi també en un moment donat se parla d'ell, de, de que Alemanya volia repescar-lo per a la Bundesliga, eh, però a l'hora de veritat, a mi sí, sí que m'extranya molt que en aquesta temporada que ha fet no tinguem més nòvies els jugadors. Sí, de tota manera, abans parlàveu de, de Fegulí i de Piatti, jo crec que són dos casos molt diferents, no? O sigui, com a mhm. segona unitat, els dos estan molt bé, però hi ha una diferència, i és que Piatti, diguem-ne que assumís molt bé el, el seu rol de segona unitat, i ho, ho ha fet des de que va arribar al València, perquè realment ell sabia que per a lluitar de titular seria molt complicat, però Fegulí és dels que se mosqueja si no juga i això jo crec que aquests jugadors eh, eh, són un problema o sea, abans de parlar de Carlos Vela i Carlos Vela és el mateix exemple, no? en l'Arsenal va eixir perquè tenia molts problemes perquè no jugava bàsicament no? i jo jugadors que se mosquetxen si no juguen i, i creen mal ambient la veritat no sé si el València necessita jugadors així eh? Sí, no, no, me pareix una reflexió molt, molt interessant. Efectivament, no té res a veure l'actitud de, de Piatti, que és un, un chico que s'ha entregat, i després ha, ha fet gols, uh mhm. -huh. ha tingut una participació, en fi, important en molts partits, i és de veres que Fegulí l'has vist arrossegar el cul per eh, Mestalla d'una manera ignominiosa que certament moltes vegades l'afició senyalen al, al xiquet i digue, arreia-te-la <laughs> i, i, i sense pegues però, però és això, eh, no abundant en el que, lo que comenta Paco, és a veure, estem molt a vore en, en les ofertes que recibisques i tal volta en aquella reflexió que feia Salva també, que estem a 10 de juny és que potser sí que està manejant-se el calxomercato o està manejant-se en, la, en, la, en la Premier però així en Espanya el moviment de fitxatges tampoc està sent eh, Clar. molt... Bueno, pues, igual és massa, massa temporal només el, encara, només no? el Barça, no? Per, només el Barça perquè n'hi ha eleccions, bàsicament. O sigui, és l'únic... Eh, bueno, només sí, el Barça sí. i no pot fitxar perquè n'hi ha eleccions. Eh, exact, sí, exactament. No, no, però, però o sigui, el fitxatge d'Àlex Vidal és, és un, una aposta de Bertomeu per a continuar en el càrrec, o sigui, lo tinc, lo tinc claríssim, no? Mm. I això ho ha fet abans precisament per a lligar un jugador i que diguin, bueno, és que nosaltres encara que no ens deixen fitxem perquè estiga el pobre home aquí fins a gener sense jugar i, bueno, ja, lo, ja el vam fer l'any passat en Luis Suárez, pues ara ho fem en Àlex Vidal i l'any que ve ja veurem en qui ho fem, no? O sigui, mm. és el mateix. Jo volia preguntar-li a, a Sala Folgado, eh, ho hem conegut eh, que el, un dels tècnics de confiança de Nuno Espíritu Santo, Ian Cadro, abandona el València Club de Futbol. Folgado, que xafa habitualment paterna, eh, mm. més o més de què podríem dir que s'encarrega Ian Cadro, perquè sempre eh, està uno que diu, no, pues està el poli bueno, poli malo, està el que s'encarrega de la part eh, eh de l'estratègia defensiva, és el que treballa la pilota parada, Luego está la, la etiqueta, la, la, leyenda urbana que acompaña a tots els segons entrenadors, que és és millor que el primer, y després resulta que són segons per algo i els primers són primers per algo. Eh, mm. Antonio López, ¿no? Antonio López. Eh, no, pero yo lo de, lo de és millor que el primer ho he sentit en tots els entrenadors que conegut. Sí, que sempre ells... el segon és el que de veritat li fa les tàctiques, és el que l'estudiós, és el... ho he conegut en... Parlaves tu a l'Antoni López de Rafa Benítez. Pellegrino. Eh, ah. eh de Pellegrino en Rafa Benítez en, mm. en el Liverpool que era el bo eh, Fran Escriba y Quique Sánchez Flores mm. jo que ficharen... Carcedo en Unai el, el, el del Madrid digan que Ferguson no feia res, que ho feia tot Quirós, Quirós no, no en efecte en efecte. Pues, això s'hi diu de tots els segons entrenadors. Dit això, Salva, què, apo què aporta... Este era el bo. <laughs> Va, a veure, jo crec que era persona de, de plena confiança de, de Nuno, però a partir d'ahí eh, vull dir, la, la importància dins de la, dins de la plantilla, dins del vestidor o dins de la banqueta la té, el, la té Nuno. Uh mhm. -huh. Jo crec que és un tècnic mmm, que delega però que vull dir, maneja el seu cos tècnic i que maneja el, el Cotarro però a partir d'ahir era, era persona de, de tota la confiança de, de Nuno però, però, que, però què feia? O sigui, col·laborava en les sessions preparatòries col·laborava en, com diu Manolo en, en les accions a baloparada, a la pilota parada però que, vull dir, Nuno és un tècnic que no... Vull dir que vol, vol controlar mm. totes les facetes del, del xoc. No tenia Ian Castro una àrea determinada, diríem, de, uh mhm. -huh. de treball, en el sentit que moltes voltes el tècnic principal delega en el secundari per una sèrie d'exercicis. No, no, no, no. No, no ho controla per, tot. Per, per, perquè tindré confiança, doncs tindré a la, a la portera de la teua casa i ja tens molta confiança, li contes tot i no cal sí. que, que el portis als entrenaments, no? O sigui, vull dir que, que, que alguna cosa feria, no? O sigui, el tio... Sí, però que com diu Manolo, mm, res específic. Res específic o jo ho desconec. A mi vale, sí, vale. sí que me conten que no era massa sociable, val? Que... Jota, te, te, di, te di lo que me diuen. Al final serà un mostre, el, tío, el, el pobre home. No, a mi, sí que me diuen que algun sen, algú s'ha anat a home i, bueno, no seria capaç de distingir la seva veu. Eh, per, per tant, això ja, ja diu molt. Per tant, no s'encarregava de cap àrea específica, no? Sembla que no, sembla que no. I si ho feia, ho feia, ho feia ben en gestos... Parlava, parlava castellà? Parlava castellà? En sèrio? Parlava castellà, sí. Sí, parlava sí, sí, castellà. Sí, sí. I en cadro? Sí. I algú, Poc, que, vale, i algú vale. que no parla és mereixedor de tota confiança, també, clar. Evidentment, el que no parla és mereixedor de tota confiança. És una tomba, no? Ah, ah, sí, Exacte. <laughs> és una Saps portera. que no te a traicionar. Evidentment, de qualsevol manera, en efecte, ahir no tindrà que eh, buscar eh, un altre que ocupeix el rol de cada temporada. Però mira, ja que has tret el tema i... Sí. Jo recordo aquesta informació la dona un... La dona un company... La, la dona els companys de COPE. La dona els companys de COPE fa... Mesos. Però mesos, es més, te diria que abans d'arribar a Nadal Nadals. Keian Castro va anar a abandonar el València quan acabava la temporada. Se li pregunta en una, després d'un partit en, una, en roda de premsa, li pregunta a un company. Nuno diu que és mentira i li pega una cornà, però amb molt, amb molt mala llet, perquè moltes voltes eh, Nuno és molt Mourinho en les rodes de, de premsa i li agrada pegar cornais, i a hores d'ara acaba la temporada i la informació que donaven els companys pues, era certa perquè se'n va i se'n va a Escòcia, que és el que digueren no està clar. Eh, eh, BBC diu que probablement vaig al Glasgow Rangers, que, és lo, que, és, que és el que va donar, no, és, el, eh, és que va dir Glasgow Rangers els companys de COPE, vull dir, no és que eh, estiga jo al revés, eh, és, eh, completa totalment la informació que, que en ells. Eh, eh, I en efecte, Nuno a voltes, de fet, eh, algun mal nom que corre per Paterna ja és Mourinho. és que és molt Mourinho. Mm. moltes voltes té molt mala llet, que això no... Ojo, un entrenador la tindrà. El entrenador els mollets se'ls mengen. No no, i el, no, no, i el tècnic el que ha de fer és eh, entrenar, preparar sí, l'equip ja i que l'equip guanya. A partir d'ahir m'agradarà... Ja, si ja, ja, ja, tenen, ja mític. A mi m'agradarà que, que siguin més o menys sociable. Sí, sí. Me té igual però en aquell moment va tindre molt mala sombra uh mhm. -huh. en aquella resposta i al final el company pues, tenia raó perquè se'n va. Sí, sí. El seu segon ja està. Total i, i absolutament. Bueno, pues eh, eh, esta setmana se tanca, com dèiem, eh, amb un 1 del que estem parlant ara, que mm. també està el cada setmana en una ponència d'entrenadors en Sevilla, dices que els entrenadors fan tanta il·lusió, anar i se fan fotos després i tal, i està tan fulano, està tan mengano... Després es ragen els uns als altres. Després es els sí. altres, sí, sí, o sí. presumixen de que un... Te'n recordes la volta, les voltes que va presumir un any que s'havia pres cafès en... Com li deia l'altre portuguès aquell? el que no és Mourinho. Sí, que és l'antítesis de Mourinho. Sí, Vilasboas. Vilasboas. Boas. Cada 10 minuts li preguntaves quina hora feia, diu, m'he pres un cafè en Vilas Boas. Ja ho sé, però me pots dir l'hora, per favor? <laughs> Li quedava per telèfon, pot ser? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Sí, sí, sí. I, i, i a més, pregunta, qui va jugar el diumenge? M'he pres un cafè en, en Boas, que ja ho sé, però qui va jugar el diumenge? No hi havia manera. Pues, eh, ara n'hi ha una ponència d'estes d'entrenadors i l'entrenador del València estarà en ella. Molt bé. Lo qual és... una bona senyal. Sí, sí està considerat. També anava un any. També anava un any, en efecte. Prenen cafè, suposo, no? Eh? Sí, prenen cafè. Pregunta-li a un noi. 12 <laughs> i 58. I s'acaba el programa i no han parlat de la infanta, Ximo. No, no, veure, no me tires de la llengua. Eh, eh, Manolo, saps que no puc, saps que no puc dir eh, <laughs> més de lo que ja ha publicat. Demà, demà a les 12 i mitja? Li ha revocat el títol a la germana, és dur, és dur com... Més dur com a mm-hmm. germà que com a rei. Uh mm-hmm. -huh. La meva teoria ja saps quina és. Des de que puja el funcionari a l'escala a llevar el, el d'això del Carrera i en Palma la de Mallorca, de Carrera que en Palma Mallorca ja tenien que haver-la encalat però, però les famílies reales són així demà imagina que tractareu el tema com és debut com profusió en València com, Abierta com se merece a ah, de, tot, de, de, tot, de tota manera el sopar de Nadal de, de la família real serà divertit enguany eh? te vaig a dir una cosa i ja n'hi ha llibres sobre el tema ja fa anys que ve sent divertit i no per l'especial de José Mota Senyor Paco Gisbert, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. I una abraçada ben forta. Igualment. Ximo, demà 12 i a València Berta. Sí, sí, Carlos Latre, que... Carlos Latre demà. Que no ho he comentat, ben Fantàstic. persona i li podem pegar un abraç al del Grau de Castelló, eh? Que sí, això senyor, val la pena de Castelló. reivindicar-ho, que, que és grauero de Castelló. Fogado, gràcies. Adeu. Senyors, ho deixem així 5 i mitja de remet el programa. Demà, 2 i mitja al Supermurciaga amb la tele i en la ràdio. Demà, a les 11 i mitja, tornem així per a tancar la setmana. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. Y no hay nada que me agite más la sangre que cambiar desde la noche hasta la luz. Oh, oh, oh. La carretera me dice... Benvolguts, benvolgudes, benvinguts a la vía láctea.